joseph sabiyabandi turabaramukije mwebwe mwese muri komera kurikirana ibiganiro bya radio isanganiro numwanya w'amakuru mu kirundo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uno munsi niho amakunga himbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'abamenyesha makuru ngaha mu Burundi ngo uyo munsi mukuru ushitse abamenyesha makuru bamwe badakora mu bwigenge bukwiye ngo nayo ngo hakiri ibimenyesha makuru bicugaye nayo muri politike umukuru w'igihugu aherutse gushiraho itegeko Eh, rishiraho umugwi uzokwiga ibyo hinduka mwibwirizwa shingiro eh, mu makuru yerekeye ibiganiro intumwa z'umuhuza zaramaze gushika mu Burundi ibikorwa nyezina bigahava bitangura inyuma y'umurango ido nido ni murano makuru sangwa ikaze aho hari kwigenekerezo rya 15 ukwezi guheze kwa gatatu uwo mugwi ufise amezi atandatu kugira ube washikirije leta integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha mugabo bibaye ngombwa urashobora kuronswa ikindi gihe kitarenza amezi kabiri Leonce bitariho atubwire bimwe muri mubiri muri iyo nteguro muri iryo tegeko babiri bava mu migambwe itavuga rumwe na leta kandi daserukiwe muri izo nzego z'inama amashinga amateka na nkenguza amateka batatu nabo mu mashengero umwe azoba aserukira amashirahamwe y'abigenga harimo uwo mu runani rw'abakenyezi ku rwego rw'igihugu userukira inama nkuru y'ugwaruka hamwe n'uwo mu bwoko bw'abatwa ingingo y'umunani y'iryo tegeko itanga ubudahangagwa kuri abo bantu cumi na batanu mu kiringo cose baba bari muri ico gikorwa mu ngingo ya cumi na gatanu bivugwa ko abakenewe kugira basase bafate n'ingingo iyo ariyo yose baba bashika ibice bibiri kuri bitatu by'abagize umugwi ikiringo kirangiye umugwi utegerezwa gushikiriza integuro ya nyuma yerekana ibikenewe mu isubirwamwo wa shingiro ry'u Burundi ikiringo cy'uwo mugwi naco n'icamezi atandatu kuva itegeko riwushiraho rishizwe ku mukono mugabo bibaye ngombwa bigasabwa n'uwo mugwi nyene barashobora kuwongera amezi abiri atarenga Iyo tegeko rero rirahari kuva itariki cumi na zitanu z'ukwa gatatu gusa abawugize ntibaragenwa Ego wonse rewonse bitariho abanyepolitike rero baratanguye kugira ico babivuga ko umugambwe sawanyafrude bunyakuri ubona ko ibyo hinyanyugwa mwibwirizwa shingiro ngo zobaye ingingo zerekana ingene umwaka w'amafaranga mu karere ka Afrika y'ubuseruko utogwa ngo n'ingingo zitunganya ibijanye n'ivyegera vy'umukuru w'igihugu Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe yashikiriza ko ibijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu mwihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro atari umutwaro kuri bo ati hari hageze ko iryo bwirizwa shingiro rihinyanyurwa mbere suyafode bunyakuri iragijyandadaye na turabona yuko hageze ko shingiro ry'u Burundi rihinyanyugwa aha nkaba kuvuga nk'ingingo usanga zari zatekanijwe kugira ngo zitunganye leta inyuma ingingo fata kibanza tukibaza yuko zikwiye guhinyanyurwa hariho ingingo zerekana ingene amafaranga leta ikoresha atogwa aho usanga twebwe umwaka bahera mu kwa mbere gushika mu cumi na kabiri mu gihe muri kano karere turimo bahera mu kwezi kw'indwi tukibaza yuko izo ngingo zosubirwamo kugira ngo ayo mategeko eh, biduhuze hariho n'izindi ngingo n'ingingo n'ihenze ijana na mirongo itatu n'icenda ivuga kugira ngo umugambwe wemewe kuja mu nama nshingamateka w'amerika wabakumije ibice biri ku ijana twe tukavuga duti ntitubona igituma bafatira ibice biri ku ijana ku rwego rw'igihugu mu gihe umushingamateka atorwa mu ntara avukamwo si byiza rero baharuye amajwi yarose mu ntara avukamwo ntibaze gufatira ku majwi yarose mu gihugu cyose hariho nk'ibi bitunganya ibyegera by'umukuru w'igihugu twe twibaza yuko bikwiye kuva hakajaho umushikiranganji wa mbere ni byinshi dushiramo nk'iyi ngingo ivuga ingene leta ijaho ingingo y'ijana mirongo ibiri n'icyenda niyo tureke guhinyanya kugira ngo umukuru w'igihugu bikunde ko ashobora gushyiramo abahinga muri leta n'abatari bari mu migambwe yakwije gatanu ku ijana mu biganiro birongowe n'umugwi sendeyi bamwe bati umukuru w'igihugu yoguma atwara gushika abanyagihugu bavuze bati wewe hagarika mu mugambwe sawa nyafrode bunyakurira gijyandadaye ku kijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu mubona cyo hinduka mu ibwirizo nshingiro vyerekeye ibingo vy'umukuru w'igihugu n'amatora atunganijwe neza ni ukuvuga nimba bakuyeho iby’ibiringo uwiwe agomba yitoza canke bikagumamwo ku ruhande rwacu tubona yuko icyo atari ikibazo duhagarika umutima igikuru ni uko hoba amatora atunganijwe neza mu kwirirwa atwara igihugu agatwara yatowe n'abenegihugu amatora atamahinya arimwo ubundi bwo ashobora kuba afite uburenganzira bwo kwitoza ibiringo byose mugabo acitoje rimwe gusa irya kabiri ntasore kumutora cyangwa ugasanga irya kabiri aratowe irya gatatu ntatowe igikuru twebwe dushira imbere gusa amatora atunganijwe neza iby'ibiringo ko byobaho bifise aho bigarukira cyangwa ibibandanya twebwe kubwiwe ngo kurindira nta ciza bizo kubwiwe rero ngo guhindura ibwirizwa shingiro ngo nta vyiza ngo bizozanira abarundi ubwa mbere hoho ingingo y'amajana 299 y'iryo bwirizwa shingiro nyene iravuga ko atantumbero yo guhindura ibwirizwa nshingiro ishobora kwemegwa mu gihe yoza gusubiza inyuma ubumwe bw'abarundi umwumvikano w'abarundi kunywana kw'abarundi iyo ngingo nyine irabandanya iti mu gihe iryo subirwamo ry'ibwirizwa nshingiro rishobora guhungabanya intumbero ya demokarasi cyangwa bikayisubiza inyuma ntishobora gufatwa mu gihe bishobora gutuma ubwigenge bw'igihugu no kwikukira kw'igihugu bisubira inyuma abo rero bagomba kurisubiramo bavuga ko bakuramo icyo bita viza ivuga ko rudarusha ko rija hejuru y'amategeko yose mu Burundi ni ukuvuga ko itegeko ryose ryemejwe n'inama nshingamateka riteweho igikumwe n'umukuru w'igihugu intango yaryo yose ivuga twihweje amasezerano y'iyarusha bagaca bakurikiza andi mategeko bo bagomba rero ako gakofera iyo viza ariyo ituma amasezerano yarusha kurira ayandi mategeko yose yo mu burundi bayikuremo bisigura ko ibyo bazoba bahinduye mu ibwirizwa shingiro byari bisanzwe bitegekanijwe n'amasezerano yarusha bizoba bifuswe burundu e, ikindi ni uvuga cyatuma iri bwirizwa shingiro ritohinyanyurwa muri iki gihe ni uko abarundi n'amakungu duhereye kuri aka ibihugu byo muri aka karere kagize umuryango w'ibihugu bya afurika mu buseruko twese duhanze amaso ibiganiro bitunganirizwa yarusha bikaba birongowe n'abahuza bagenywe n'abakuru b'ibigo b'aka karere ari Museveni na Mukapa ibyo nabyo tubirabye neza nta kindi bigamije ahinyanyura iryo bwirizwa nshingiro kandi ibyo biganiro bikibandanya twari ko twibaza mbere n'amakungu yibaza ko byagira bishyike ku ntambwe ituma haboneka inyishu yotuma uburundi busubira kuba uburundi uwo muntu rero cyangwa abanyapolitike rero bagomba kuja muri iyi nzira ejo cyangwa hirya y'ejo abarundi n'amakungu bazobibabaza uwo rero akaba ari umunyepolitike eh, Tasiano Sibomana tukivuga ibijanye na politike nyene uno munsi ku muhingamo niho intumwa z'umuhuza zitangura kubonana n'imigwi itandukanye iyo mibanano rero iriko irabera za gubera mu gisagara ca Bujumbura ikazomara imisi itatu umunsi mpuzamakungu wahariwe guhera mu kumenyesha Isa isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani dutandukire amakuru yerekeye agateka kazina muntu uno munsi niho hari umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka ko kumenyesha amakuru ngo hano rero mu gihugu cy'u Burundi uwo munsi ushitse ngo hakiri ibimenyesha amakuru vyahagaritswe ivyo nibishikirizwa na bamwe mu bamenyesha amakuru mu gihe igenekerezo rya gatatu rusama hahimbazwa ku isi yose umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka ko kumenyesha amakuru nayo abamenyesha makuru ngo bari ku kivi ngo uyu munsi ngo bahura n'ibibazo ngo vy'abantu ngo batemera kubaha amakuru nimukurikire bamwe mu bamenyesha makuru baganiriye na radio isanganiro n'umunsi mpuzamakungu wari ubwiye mu kumenyesha amakuru mugabo ukaba ucitse mu burundi ibintu nibaza ko bitifashe neza urabye mu myaka iheze ingene ubwo bwigenge bwari bumeze ikintu ndabifatira ko nuko ubu ubigoye cyane gushika ahantu bita ku rubuga aho inkuru iri kurabera kare umuntu yaragenda umumenyeshamakuru yaragenda akubahirizwa n'abantu bose hasanze wapfa kuba ufise baje wambaye bakamenya bati uyu muntu avuye ngaha barabona kuri umuvugizi w'abanyagihugu abantu bose bakakubaha bakagukingira ntibaguturubike mugabo ubu ugiye kuri urwo rubuga Kirese yuko ubanza guturubikwa na bamwe mu ndongozi z'aho hantu bashaka kunyegeza ibiriko biraba usanga n'abakuru canke n'abandi bari bajeje kukukingira aribo bakubwira bati ahubwo nyaruka kuko waje uyu munsi wahariwe ubwigenge bw'abamenyesha makuru dushitse amenyesha mu Burundi turi ahantu habiri bishatse kuvuga uruhande rumwe aho umumenyesha makuru akora bamwe bakora n'abandi badakora abo bakora rero niyo turiko turakora inkuru novuga ni turazikora ariko kandi iyo uri kurarondera umuntu agira icyo avuze kuri iyo nkuru yawe uramurondera uwo munsi ntumuronka abafise amabanga uramurondera akakubwira ati niwihangane mugabo nawe ukeneye iyo nkuru y'uwo munsi niba ukeneye yabukeye rero novuga nti abo basanzwe bakora bafise ingorane yuko mu nkuru zabo iyo ariko aranakora biramugora kuko uwo yarondera aguma amwigiza amwinjizayo amwinjizayo ahandi naho niyo uduze ruguru bakagusaba impapuro zingahe zitatu zine ugwa sense ugwa leta ugwande ukimvira ibiti none jewe iyi baje iki kindanga ntigikwiye urundi ruhande ruvuga nti ni uruhande rw'abasanzwe batariko barakora bagenzi bacu amaradiyo yabo yahiye turimvira tuti none hamwe bari kuravuga ngo bari kuraba amatohoza ntarahera hasigaye iki kugira ngo amatohoza ahere rero je ndavuga nti eh, uyu munsi ushitse vy'ukuri turi ahantu tutazi tutari ahantu hagati na hagati biragwaye biracumbagira ndishagira ko nsaba nti ayo matohoza nahere umunyesha makuru yongera akore mu bwidegemvyo no mu bwingenge ntangira ndishagira ko nsaba nti ayo matohoza nahere umunyesha makuru yongera akore mu bwidegemvyo no mu bwingenge ntangira tutabizi icyo rero ni ikintu gikomeye cyane mu gutohoza amakuru kuko uca usanga ata nkuru ukeneye yo ku itsitso uronka ukaca usanga uri ko uravuga inkuru uhawe eh, n'abantu mbere bamwe usanga bafise uruhara no mu bikorwa by'ibyo bintu cyangwa naho usanga inkuru utayitohoje neza ku itsitso aba rero ni bamwe mu bamenyesha amakuru ba hano mu burundi tukivuga amakuru ajanye nyene n'umwuga wo kumenyesha amakuru uwo mwuga wo kumenyesha amakuru ngo ntiworoshe na gato muri kino gihe ngo kuko bishoboka ko umuntu yanka gutanga amakuru kumamenyesha amakuru amwagiriza ko yo bakorana n'ibimenyesha amakuru byo ku buhinga ngurukana bumenyi bitemewe n'amategeko ibyo bikavugwa na Space Caritas Kabanyana hakorera radio isanganiro ibubanza jewe haraheze iminsi akazi nsanzwe nkorera hano muri kano karere akazi ko kurondera no kumenyesha amakuru katanyorohera nk'uko byahora so biva ko rero hari abantu bambwira ko amakuru bampa ntanga no ku iradiyo nsanzwe nkorera radiyo isanganiro nk'ama interview bamwe amwe baheza bakayumva ku maradiyo yo hanze atemewe n'amategeko yo mu Burundi n'inzamba na humura amakuru aca kuri radiyo isanganiro barayasitisha no kuri internet abo bantu rero bakorera ayo maradiyo yo hanze narumvise ko bayaheza kugura interineti ayo bakeneye bakayakura ko bakayakoresha ibyo bakeneye aho ibintu bigeze bamwe baranka amakuru ngo turazi ko yajyana kubihumura abandi ngo ndayiguhaye ariko ntuhirahire ngo mvuge abantu kumva ko navugiye kurihumura humura nogira ingorane yumvire rero umuntu ariko araguha amakuru y'inyegeze ukaba uzi nawe kuza kuyavugira ku mugaragaro nawe utegerezwa kugira ingorane burya naragerageze muri iyi minsi ndasigurira abantu nshobora gusigurira ko rero amakuru ntanga kuri bo fata amakuru ntanga ku zamu ugaca usanga rero ka kazi dusanzwe dukora ntikoroshe muri bino bihe iyindi ngorane rero hari nk'igihe ugenda kurondera amakuru nk'umukuru w'ibitaro cyangwa umukuru w'ishure akakubwira ati twebwe mu bushikiranganji iwacu baratuvugije ko dutanga amakuru turafise umuvugizi nk'ubu uriko urarondera amakuru ajanye n'ibijanye n'amagara y'abantu hanyuma ugeze kuja kurondera abategetsi kugira ngo nabo bagire bayivuga ko bakakubwira barambwira bati mumanuke i urondere umuntu niwe muvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uwo muvugizi bavuga ari bujumbura hari n'igihe ibyo oyo turiko turarondera ataba abizi bataba baramuha raporo ubu rero akaba ari Space Caritas Kabanyana umumenyesha makuru wa radio isanganiro hari bubanza akaba ari karashikiriza ibibazo ahura navyo mu muga wiwe kumenyesha makuru ku munsi ku munsi umukuru w'igihugu wahoze hari umukuru w'igihugu Sylvestre ntibantunganya ahamagarira ibimenyesha makuru n'ubutegetsi gukora umwe wese gishoboka kugira ubwigenge bwo kumenyesha makuru bugaruke mu gihugu wayahoze arongoye Burundi ngo aratangazwa n'abategetsi bamwe bamwe bashobora kwanka gutanga amakuru kubwiwe rero ngo kugarukana umwizero muri byo byotuma inkingi y'intwaro rusangi isubira guhagarara Sylvestre ntibantunganya ari kuri micro ya Alain Désiré bukeye neza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu burundi bwatanguranye muri kino gihugu n'igihe c'umuzo w'intwaro ya demokarasi mu myaka y'ibihumbi bibiri niho hatangura kuboneka amaradiyo menshi aha rero icyumvira nyamukuru ndayagushika ko mugaruka ngaho ni uko ukwigenga mu kumenyesha amakuru gufise uruhare rukomeye cyane mu gutuma demokarasi ishinga imizi birabaza rero kubona hari ukutumvikana hagati y'inzego z'igihugu abamenyeshamakuru mbere n'abanyagihugu bonyine na bene igihugu bonyine kugene ko kumenyesha amakuru ko kwigenga koko jewe birantangaza nko kumva nk'umuntu w'umutegetsi ngahacanye hariya abamenyeshamakuru bagenda kumuraba ngo musaba amakuru ugasanga agize ntaco mumbaza ntaco ndababwira ukibaza uti ibimenyeshamakuru hamwe n'inzego zijejwe gukurikirana ibyo bimenyeshamakuru buriya demokarasi ni ikintu kigoye muri demokarasi urashobora gukora kuri iki ugira uti ndiko ndagorora muga ugasanga wiheze kuko byose bigenda bifatanye muri demokarasi harimwo rero n'uruhara rw'ubucamanza mu gihugu icambere cyihutirwa ni uko ikibazo kitodindira ngo kimare umwanya munini iyo kimaze kudindira abantu bashobora kwibaza ibindi bibazo bakagira bati none habuze iki eh, muco bita responsabilité mu gifaransa harashobora kuba responsabilité z'umuntu mugabo ntihabe responsabilité y'iradiyo yose kwinubana ukwikeka ko ari imigambi yindi bikavaho dutera imbere muri demokarasi tuzi nayo ibyo ushobora kudufasha kudufashamwo byinshi muri kino gihugu Silvestre ntibantunganya akaba yahoze arongoye igihugu kandi akaba yarigeze kurangura umwuga wo kumenyesha makuru. umukuru w'umugwi ujejwe hagati y'akazi na muntu CNIDH ahamagarira abarongo ibimenyesha makuru abamenyesha makuru n'inzego za leta kuganira kugira bakorere hamwe mu guteza imbere agateka kumumenyesha makuru na Jean Baptiste baribonekeza asanga muri imyaka ibiri heze umwuga wo kumenyesha makuru warahuye n'ibibazo akabona ko hamwe yabegwa n'uwo mwuga wo kumenyesha makuru bokora bumvikana ngo ntaco buza ko umwuga wotera imbere tumukurikire Eh, nk'umwaka uheze twari nyamwinshi nko kubashika kuri munani haba karosi rutana cyangwa ngahe bujumbura n'ahandi eh, ubona yuko baba bafashwe bagafungwa mugabo ibimenyesha amakuru kuko nibaza ko igikorwa gihambaye ni uko ibimenyesha amakuru atawubyitirira n'iby'igihugu duteza gukora mu ntumbero yo kubyubaka ikindi nibaza ni uko CNC urwego rujejwe gukurikirana ibimenyesha amakuru gohabwa ubushobozi bukwiye E, cyane cyane mu buryo bwo gukora e, kugira ngo bukurikirane neza ibibazo bene ibyo jean Baptiste baribonekeza asanzwe arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agatekakazi na muntu CNIDH mu makuru yerekeye umutekano mutama w'imyaka irenga 60 wo mu rushubi ku mugwa mukuru wa commune Isare turi mu ntara ya Bujumbura yarayishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mustanteri wa commune Isare yemeza iyo nkuru avuga ko mutama Gilbert Ndayisaba yishwe arashwe n'abantu bamusanzwe mu bunywero ariko yivuna kanyota Mustanteri Gilbert niyo nkuru avuga ko icatumye uwo mutama yicwa kitaramenyekana ariko ngamatuhuza amatohoza yatanguye Mustanteri wa komini yakuye kuri telefone na Evariste Nzikobanyanga hari igihe cy'isaha imwe zibiri y'iminota cumi mu kabari witwa rukebesha aho hari hicaye abantu babiri bari kubinywera agacupa abandi banyagihugu bose bariko baranezerwa ata ngorane bafise hakahaza inkozi y'ikibi abansi y'amahoro n'iterambere bazananye inyuma bashika barasa umwe muri abo babiri bari bicaye mu kabari mwoba mwatohoje mwamenya ivyo ari vyo fasha twese mu gutohoza kuko ahejeje kumurasa yaciye asubarabisha amasoro aho abajije umutekano bari bari kuri parikingi nyene nabo barasubiza basubije mwa kwari abantu benshi cyane byarabagoye abajeje umutekano ko abantu bari benshi cyane ubwicanyi nk'ubwo bwo gusanga abantu mu kabare mu buha iyihe nsigo tubwiye isiguro tubiha uko tubona ko ari iterabwoba kandi tukabona ko hari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugeze ko uko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere tujye tubona yuko ari abansi b'amahoro ari abansi b'iterambere ari abadashaka yuko umugwa mukuru w'intara ya bujumbura na komine yacu yahise tubona tubyumvira sijya mbere ngaho ku mugwa mukuru wa komini sare mu rushubi haba ubwicanyi nk'ubwo mu kabari aho umuntu yo kwibuka uwahoze ari arongoye komine nawe nyene yarasiwe ngaho mu kabare ni igiki mugiye gukora kugira ngo aho hantu abantu bivunira akanyota ntihagire umunyagihugu asubira kuhicirwa icyo turiko turakora ni uko tuguma duhimiriza bene igihugu mu bijyanye n'amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose ico ni ca mbere icya kabiri ca tubandanya irya nyabune tubandanye dukorana neza n'abajejwe intwaro abanyagihugu abajeje umutekano n'abajejwe ubutungane tukivuga amakuru yerekeye umutekano abantu batanu nibo bafashwe ku mutumba wa mugina zone buseruko baca batwagwa muri parike ya Cibitoke bagirizwa kuba buba bari mu bantu bishe banize umuntu mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ifatwa ry'abo bantu ngo rikaba rero ryaranejereje abanyagihugu ngo kuko bafashwe bariko barihaya mu muryango wa nyakwigendera ugasaba ko abo bantu boshengezwa ngo kuko bamwishe bamuhoye amafaranga yaravuye kudandaza mu butungane bakavuga ko bafashe abo bantu kumvo z'amatohoza ngo nayo umuryango wa nyakwigendera ngo worindira ubutungane bugakora hari amaritiro ashika ku bihumbi bitanu n'amajana icenda na mirongo ibiri y'igitoro co mu bwoko bwa mazuta yafashwe n'igipolisi kuri wa kabiri mu mihana itatu yo muri zone gihamagara ni muri komine itaba intara ya gitega icegera c'ubutwari gipolisi mu ntara ya gitega amenyesha ko ayo mazutu arayo muri soje sojeyar satome ishira hamwe rikorera rikora amabarabara kandi ko ayo mazutu yasubijwe iryo shira mu gipolisi polisi bakavuga kandi ko bariko barondera abakoze ubwo busuma ni ngaha rero turangirije ano makuru reka tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kandi tubipfurize kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bya radio isanganiro murakoze